ó, ó, ó. É o pique aí. Ó, ó, ó, ó. Tá tudo, tá, vai. Ó. Porra louca sem juízo, moleque sem noção. Ó. Porra louca sem juízo, moleque sem noção. Ó. As piranha gosta mesmo. As piranha gosta mesmo. Tá tudo, tá, vai. Ó. Da bucetada na pistola, tá tudo, tá, vai. Da bucetada no oitão. Da bucetada na pistola surugutava, da bucetada no oitão. Vou só música pra bandido, Yuri, é isso daí mesmo? E é. Martins vai mandar. É, é com Yuri Martins que as bandidas se assanham. É com os criminosos que as piranhas se assanham. Fuga nos polícia, pica nas piranhas Fuga nos polícia, pica nas piranhas Fuga nos polícia, pica nas piranhas fuga nos polícia, pica nas piranha. Dá bucetada na pistola, bate no vai. Dá bucetada no oitão. Dá bucetada na pistola, bate no vai. Dá bucetada no oitão. Vem, vem, vem, vem, vem, that, that, that, that, that you need, you need, you need to know that, that, uh, that, Porra louca sem juízo, moleque sem noção. Uh. Porra louca sem juízo, moleque sem noção. Uh. As piranha gosta mesmo, as piranha gosta mesmo. Tá turugo, tá vai. Uh. Dá bucetada na pistola, tá turugo, tá vai. Dá bucetada no oitão, uh. dá bucetada na pistola bucetada no oitão. Vou só música pra bandido, Yuri, é isso daí mesmo? Yuri é. Martins vai mandar. É, é com Yuri Martins que as bandidas se assanham. É com os criminosos que as piranhas se assanham. Fuga nos polícia, pica nas piranhas. Fuga nos polícia, pica nas piranhas. Fuga nos polícia, pica nas piranhas. Fuga nos polícia, pica nas piranhas. Tá bucetada na pistola, tá tudo, vai. Tá bucetada no oitão. Tá bucetada na pistola, tá tudo, vai. Tá bucetada no oitão. Oh, that you need, you need, you need, you need, no. need, you need, you need, you need to know that.